ऐं ज़करिया जो किसो यादि कर जॾहिं पंहिंजे पालण हार खे सॼाई त ऐं मुंहिंजा पालण हार मूंखे हे कलो न छॾु ऐं तूं चङो वार आहीं